أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hvala الله koji nas je okupio na ovom mjestu i neka je salavat i salam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam njegovu časnu porodicu, ashave i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Naš večerašnji gost je naš brat poznat Elvedin Huseimbaš, a govorit će nam na temu kome vjerovati. Dakle, pričat će o tome kada nešto kažemo, da li ćemo odgovarati za to i koje su posljedice riječi, koje, izgovorenih riječi. Ja dalje neću oduzmati vrijeme. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa wassalamu ala ašefil anbiya wal mursalin, nebina Muhammed wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi šahli sadri wa jesir li emri wa hnu lukdete min lisani jefqahu qavli wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Rekao je poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu koji je zabilježio imam Bukhari, imam Muslim i drugi učenjaci hadisa, da onaj komu sačuva spolni organ i jezik, da mu on garantuje džennet. Znači onaj ko sačuva spolni organ i jezik, da mu on garantuje džennet. Kažu učenjaci, iz tog hadisa možemo razumjeti da polovina ljudi, ako ne i više, uđe u džehennem zbog svojih jezika. I kažu učenjaci koji su se bavili odgojem čovjeka i njegove duše i, slično, kao što je Imam Gazali, kao što je Ibnu Kajmer al Ibnu Ibn i drugi, da je čovjeku sve lakše odgojiti osim jezika. Lakše je odgojiti ruku pa da ne ukrade i slično suzdržati se znači. Lakše je oboriti pogled pa ne gledati ono što je zabranjeno. Lakše je uraditi ono što je naređeno negoli suzdržati svoj jezik da govori samo ono što treba, odnosno da ne govori što ne bi trebao. I to je najteži dio. I zato Alija radijallahu anhu je govorio onaj ko najviše zaslužuje dug zatvor je naš jezik. Šta hoće da kaže? Hoće da kaže da ga treba dobro čuvati da ne bi govorio šta, šta ne treba. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu slikovito rekao: "Men samete neđa, ko bude šutio, bit će spašen." Znači ko bude, ne misli se stalno, zabranjeno je stalno šutiti, ali ko bude često šutio i više šutio nego što je pričao, bit će spašen, bit će manje odgovoran za to. Zato jednog velikog alima, kada je umro, viđen je u snu, a nekad se može desiti da umrli kada ode neko od njegovih dragih osoba, vidi ga u snu. I kada je viđen u snu, taj što ga je sanjao, pitao ga je šta je bilo s tobom, šta ti se dogodilo, kako si prošao obračun i slično, kaže još uvijek odgovaram za svoje riječi, ljudima je potrebna kiša. I stalno mi se ponavlja jedno te isto pitanje, otkud ti znaš šta treba mojim robovima? Znači, to su riječi koje mi onako bez veze, ružno je vrijeme, bilo bi dobro da padne kiša, e što bi sad godila kiša i slično, a vidite da za i to postoji znači određeni problem. Zbog toga najveći dio naših učenjaka od prvih generacija do dan danas smatra da sve što čovjek izgovori bude zapisan. Ma jelfidu min kaulin illa ledejhi raqibun atid. Koju god riječ da izgovori, nad svakim čovjekom stoji budni pratilac, to jest melek koji zapisuje sve što čovjek kaže. Na osnovu svega toga, mi ćemo, ako Bog da danas, ili već večeras, govoriti o tefsiru jednog ajeta koji je naveden u suri Al-Huđurat. A to je šesti ajet u kojem Allah nas podučava i kaže Ja ejuhal ladina amenu in dža'akum fasikun bi nebe in fetebejenu O vjernici Ako vam dođe grešnik sa nekakvom viješću, donese obavijesti, kaže i slično, fetebejenu, dobro to provjerite. U drugom kirajetu, fetethebetu, polako, nemojte žuriti. Entusibu tusibu kaum bi džahaletin, ala fa'altum nadimin, da ne biste nekome zlo nanijeli, ne znajući pravo stanje, pa da se onda kajete zbog toga što ste to uradili. Šta znači ovaj ajet? Allah Đelešanu kaže Ja ejuhal ledina amenu O vjernici Kaže Ebu Suud, jedan od poznatih mufessira, a od njega je to prenio e, Sabuni u svom tefsiru, kaže da je Allah otpočeo taj ajet s tim pozivom zbog nekoliko stvari. Prvo, kako bi probudio u ljudima tu svijest i probudio u njima taj osjećaj koji ih treba odvojiti od tog postupka, a to je iman. Iz čega razumijemo da osoba ukoliko nema imana nije spremna oduprijeti se takvim stvarima. Znači samo osobe koje imaju imana u sebi, one su u stanju da se odupru tom, tom grijehu. Odnosno da izvrši tu Drugo, kaže da bi isto tako ukazao, znači svaki ajet koji pođe sa tim riječima o vjernici, želi se s njim ukazati da ono što će doći poslije, veoma je važno, zato dobro slušajte. I zbog toga mi smo čuli često riječi naših učenjaka Abdullah ibn Mesuda i Abdullah ibn Abbasa, dvojica sahaba, koji, su, koji nam kažu kada čujete Allaha da vam poručuje i kaže o vjernici dobro slušajte ili je neko dobro pa vam se naređuje da to izvršite ili je neko zlo pa vam se naređuje da ga se klonite. Ovaj ajet je otpočeo sa riječima Ja ejuhalladina amenu O vjernici O čemu se radi? In džaekum fasikum binebe Ako vam dođe grešnik sa nekakvom važnom vješću. Kažu mu Fesir, interesantno u ovom majetu nije rečeno kada vam dođi. Ste primjer, nego ako vam dođi. Kažu, željelo se je s tim ajetom da se ukaže na jednu stvar, a to je da u društvu gdje su vjernici, gdje su ljudi svjesni svog postojanja, svoga gospodara, ne bi se smjelo desiti da se šire lažne vijesti. Zato nije rečeno kada vam dođe, znači da imate, nego ako, što ukazuje na vid rijetkosti, da je to rijetka pojava. Ali ako dođe, fasikun. Šta je fasik? Ima li neko da zna definiciju fasika, odnosno grešnika? Šta vi, šta, šta mislite vi, šta je to grešnik? Koji se spominje ovdje u ajetu. Jer mi ovdje imamo dvije stvari. Prvo da znamo šta znači fasi grešnik. Drugo da znamo kako ga prepoznati. Kada nam neko donese vijest, kako ćemo reći da je, da je grešnik, odnosno nije grešnik i tako dalje. Pa ima neko ko bi mogao nam reći definiciju grešnika? Slobodno, što vi smatrate da je grešnik? A? Kad govori laži. Dobro, to je... Čini velike grije. Dobro. Dobro obeća i ne izvrši. Kažu učenjaci da bi neko bio grešnik mora ispuniti dva uslova. Ovo što je spomenuto da bi činio velike gre slično, to je jedan uslov. Znači uslov je da čini velike grijehe ono što je okarakterisano u šerijetu kao veliki grijeh. A šta je u šerijetu okarakterisano kao veliki grijeh? Kažu učenjaci svaki postupak za koji se prijeti džehennemom, prokletstvom i slično. Ili određenom kaznom šerijetskom kao što je e, bičevanje, kamenovanje i tako dalje. To je veliki grijeh. Ali osoba još uvijek ne može se nazvati grešnikom u našem znači smislu ljudskom dok ne ispuni sljedeći uslov, a to je ustrajnost i javno činjenje tih grija. Ustrajnost. Znači ako osoba čini veliki grijeh, ali se kaje, ne smatra se grešnikom. Ona se smatra pokajnikom. Ali ako radi veliki grijeh, i onda ustrajava na tome i javno to pokazuje da mi možemo prepoznati, tek je tada fasi grešnik u našem smislu. I čovjek, inače čovjek ako griješi tajno, on je grešnik, ali kod Allaha Đelešanu. Ali za nas, za nas ne. Znači, samo ako ispuni te uslove. Iz toga razumijemo ako nam dođe neko ko ne vjeruje nikako, da li ćemo onda prihvatiti njegovu vijest? Naravno da nećemo. Ali iz toga isto tako razumijemo ako dođe neko ko nije grešnik, hoćemo li onda prihvatiti njegovu vijest? Hoćemo. Znači, ajet nam kaže grešnik. Iz toga razumijemo ako nije grešnik, prihvatit ćemo njegovu vijest. Džajkum fasikum bi nebe. Došao vam je čovjek koji nosi neku vijest. Kažu učenjaci, vijest se ne naziva nebe ako nije nešto važno i veliko vezano za nekakve stvari ili sigurnost recimo ili metak i tako dalje, život u pitanju i ostalo. Znači ako vam dođe takva jedna osoba, fetebe jenu, onda to provjerite. Znači vijest provjerite. U drugom kirajetu rekli smo da ajet glasi tu što znači nemojte žuriti, nego dok ne, ne bude sve jasno, onda tek postupite u skladu s onim što treba. Znači ovaj ajet, kao kažu naši učenjaci, uči nas jednoj veoma važnoj stvari, a to je da prije svega osoba koja širi lažne vijesti i slično, da se to smatra grijehom i grešnikom, i drugo, širenje tih takvih vijesti i laži o ljudima ili slično, osobina je grešnika, nije to osobina vjernika, osobina muslimana, svjesnih svoje vjere. Znači, to je njihova osobina, da to i tako rade. Dok za vjernike Allah Đelešanu u suri An-Nisa je rekao a zašto oni nisu, kada su čuli neku vijest, vratili to poslaniku i onima koji su nadležni ili zaduženi za tu svijet. La'alimahu ladine estem bituna minhum. I onda bi znali oni koji donose znači, odluke i slične stvari kako postupiti sa tom, sa tom vješću. Znači, da ta vijest koja se tu donosi i o kojoj se govori mora se provjeriti. Lažne vijesti nisu sve iste. Najgora lažna vijest koju čovjek može da donese jeste o vjeri. Znači da govori o vjeri ono što nije tačno i da govori recimo donosi fetve određene kao što to obilježi imam Buhari u svom sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao Inna Allahe la yakbidul ilme intizan min suduri nas, jentezijuhu min suduri nas. Allah neće uzeti znanje sa ovoga svijeta, sa zemlje, tako što će uzeti i istrgati ga iz grudi učenih. Innama yakbidul ilma bi kabdil ulema. Nego će uzeti znanje tako što će usmrtiti učene. Fa idha lem yubqi alimen i tahade nasu džuhala. Pa kada ne ostavi ni jednog učenog čovjeka, onda će ljudi za svoje vođe i one koji će pitati o vjeri uzimati neznalice ilmin Pa će biti pitani, pa će odgovarati bez znanja, pa će u zabludu sami ići, a u zabludu će i drugi odvoditi. To je stanje koje, kada dođu ljudi koji govore recimo o nekim stvarima koje ne znaju i zato govoriti o stvarima, o vjeri recimo nekada što čovjek ne zna veoma je teško i zato prenosi se hadis koji bilježi svi mu fesiri u svojim uvodima u Kur'an u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve rekao ko kaže o Kur'anu po svom nahođenju pogriješio je makar i pogodio istinu. Znači, ko kaže o Kur'anu nešto što ne zna, znači onako na pamet, pogriješio je, iako pogodi istinu. Kaže Ulema, Čovjek kada govori nešto što ne zna o Kur'anu, recimo u to spada i sunnet i znanje iz Kur'ana isto tako, ako govori nešto što ne zna, ima dvije stvari koje radi. Prvo radi nešto što ne bi smio, to je jedan grijeh. Drugo, govori neistinu o tome. I ukoliko pogodi, onda u tom slučaju jedan grijeh je skinuo sa sebe. Ali to što je uradio nešto što nije smio, ostaje na njegovim leđima i bit će odgovoran za to. I zato kažu naši učenjaci, kad te neko nešto pita, prvo misli kako ćeš sebe spasiti. Pa tek onda misli kako ćeš pomoći onome ko te pita. I zbog toga su naši učenjaci, kada su ih prije nekada ljudi pitali i slično, uvijek slali drugom, pitaj ovog, pitaj ovog, bojeći se da ne kaže nešto od, od, od tog znanja što ne zna, što nije ispravno. Nažalost, danas ljudi u priči, u skafu, često govori o vjerskim stvarima i vjerskim pitanjima gdje je ulema stala. Jedan od profesora došao je kod nas i sad za fik. I kaže šta vi mislite je li dozvoljeno ponovo zašiti ruku koja je odsječena zbog krađe. Znači mi smo čovjek, čovjek je sad ukro nešto i odsjekli su mu ruku. Danas imamo medicinu koja može tu ruku ponovo zašiti i sve ostalo ili staviti neku drugu ili slično, znači da ima čovjek ponovo ruku. Da li je to dozvoljeno? I sad neki su rekli jest, neki nije, neki slično. Kaže da je savjet u Leme, svjetski savjet u Leme za fetve pitanje. Deseta godina na tom pitanju još nisu došli do konačnog odgovora. Znači ljudi raspravljaju, dolaze, to, to je ulema, još nisu došli. Ali obično mi ovako, obični ljudi idemo malo pred rudu i pričamo o stvarima za koje ne znamo kako je to. I zato je od vjere, od imana, osjećaj odgovornosti za riječ koju izgovorimo o vjeri. Znači smatra se znakom imana u čovjekovom srcu da o vjeri ne govori ono za što nije sto posto siguran da je uistinu tako i zašto ima spremljen odgovor pred Allahom Đelešanu, kao što kaže jedan od učenjaka, već 40 godina nisam rekao ništa o vjeri, a da nisam prije nego što sam to rekao spremio odgovor kod Allaha Đelešanu ako bude pitao za to. To prvo. Drugo, sve stvari koje su vezane za društvo u kojem čovjek živi, i širenje lažnih vijesti, informacija i tako dalje u društvu u kojem živi velika je odgovornost i veliki je grijeh za one. I zato poslanik sallallahu alejhi ve kada je jednom kada je bio na mirađu iz jedne stijene vidio je jednog, jednog bika, velikog crvenog bika koji je izlazio iz male rupe i nekako se uspio provući i kad je izašao pokušao se vratiti nazad ali nije mogao nikada. I to je poslaniku bilo čudno. Pa je upitao Džibrila, a šta je ovo? Kaže, to su riječi tvoga ummeta. Izađu krupne riječi. Izađu lako, ali se više ne mogu vratiti. Gotovo. I zato je poznata izreka učenjaka u kojoj kažu riječ je tvoj zarobljenik dok ne izađe. Kad izađe ti si njen zarobljenik. Više je ne možeš vratiti. I zato je Bekar radi Allahu anhu prenosi se u nekim na naime da je nosio kamenčić ispod zuba, ispod jezika i kad god bi htio progovoriti kamenčić bi ispoji, i podsjeti ga da ne treba ovaj, govoriti. Ebu Bekar je bio Ebu Bekr čovjek kome obećan džennet, a čisto je znao uhvatiti se za jezik i govoriti ovo će me upropastiti. A oni su najviše čuvali svoje riječi. Prema tome govoriti o tim i takvim stvarima vezanim za društvo i tako dalje je isto tako strogo zabranjeno. Sljedeće što, je, što spada u taj dio jeste govor o grijesima koji ljudi rade. Ovo shvatite sad, ovo je veoma važno. Zašto kaže Ulema da je govoriti javno o grijesima, stalno slično, pokuđeno ili čak zabranjeno. Zato što je Allah Đelešanu rekao La yuhibbu Allahu l-đahra bi su'i illa man Allah Đelešanu ne voli da se javno govori o grijesima osim kome je nepravda nanesena, pa recimo kod suda, sudije ili slično. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećao je onome ko, sakrije svoje grijehe oprost, pa je rekao kullu ummeti muafa illa al-mujahirun svi svom umetu bit će oprošteno što uradi od grijeha osim onima koji javno rade grijehe i koji se javno hvališu za svoje grijehe. Znači to je oprost vezan za to, zato što kažu učenjaci kada čovjek uradi grijeh, još ga javno iznosi, javno ga govori i slično, ili govori javno grijehe drugih ljudi, onda u tom slučaju on radi još jednu drugu stvar, još jedan drugi grijeh, a to je da širi zlo, fesad i nered među ljudima. Jer možda ima čovjek koji koga šeitan nagovara na taj grijeh, određeni. Ali on smatra da niko to ne radi i on se čuva toga. I ti kad dođeš i govoriš kako drugi to uradi, uradio to ovaj, uradio to onaj, ti ga praktično nesvjesno postičeš da i on to uradi jer kaže vidi kako drugi što ne bije. I zato uvijek treba čovjek navikavati svoj jezik da govori samo dobro, lijepe stvari, dobre primjere i da širi dobro i hajro ko sebe a nikako da širi fesad, nered, grijehe drugih ljudi i slično i tako nesvjesno možda bude sebeb da drugi ljudi rade te grije. Također kažu učenjaci sve što je vezano za samu intimu čovjeka i slično i to spada u zabrane koje su česta pojava u našem društvu. Vi ćete nekad naići tko ima možda iskustva nekad ili, ili slično, kada radi na nekom radilištu ili radi s nekim ljudima, veliki je problem. Mnogi ljudi dolaze i žale se, a to je da ljudi koji rade onako uz rad, da bi sebi olakšali rad, pričaju o svojim nekakvim intimnim doživljajima, o ovome, o onome i slično. Poslanik sallallahu alejhi za takve kaže u hadisu koji je zabilježio ima Muslim da su najgori ljudi oni koji budu sa svojom suprugom, a onda nakon toga govore javno i hvališu se šta su uradili u tome. I najgora je žena ona koja isto tako to, to priča. Zbog toga, e, to je čak bilo, to je običaj ljudi koji su malo, ovaj, kako bi rekao, nemaju baš nekog velikog kontakta s vjerom, jer prije tog hadisa poslanik sallallahu alejhi ve upozorio je u svojoj džami ljude da ne govore o tome. Pa je onda Ustala jedna djevojčica bila u džamiji tad. I kaže Allahov poslaniče, oni govore o tome. Znači ima ljudi i žena koji o tome govore. Pa je onda poslanik sallallahu alejhi ve selleme to rekao. Brojni su isto tako drugi primjeri koji, koji govore o tome. U svakom slučaju kažu naši učenjaci jezik je pola čovjekovog dženneta. I jezik bi trebao da čovjek primjeni sva pravila i najteže Allaha obožavati jezikom. Najteže. I zato ga ne treba niko shvatati olahko, ogovoriti nekoga, pričati nekome, širiti lažne vijesti o nekome i slično, veoma je lahko, ali se to kasnije ne može vratiti, ne može se to kasnije poreći. Pa neko, neko će možda i tužiti za klevetu ko što ima sad slučajeva, ali neko neće, ali ima neko ko to sve prati. Ko to sve zapisuje? Asahullahu Allahu wa nasu Allah je to sve zabilježio, a oni su zaboravili. Pa će do, čovjek kad dođe pred Allaha Đelešanu često vidjeti i sjetiti se nekih stvari za koje je zaboravio, ali ima neko ko ne zaboravlja i ko sve to zapisuje, kao što to u sahihu muslima stoji, ja i badi, innama hi amalikum usiha lekum. O robovi moji, to su samo vaša djela, ja vam ih brojim i zapisujem. Femen ođeda hajran, feljahmedillah. ko nađe kakvo dobro, neka zahvali Allahu na tome, وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دَالِكْ فَلَا يَلُمَنَّ إِلَا نَفْسَهُ Ako nađe nešto drugo što nije znači dobro, neka kori samog sebe i nikoga drugog više zbog toga. Naročita velika odgovornost spada na ljude koji se bave informacijama, kao što su ljudi koji rade u medijima, novinama i slično, oni su posebno odgovorni. Mi danas, nažalost, imamo situaciju da ove vijesti sada postoje centri ili postoje, možemo reći, ekipe, ljude koji su zaduženi da stvaraju informacije. Znači danas imamo te takve stvari. Znači stvaraju informacije podobne nekim ljudima ili slično, velika je odgovornost na tim ljudima. I bit će odgovorni za to, pogotovo danas, kada je sve to rašireno, kada se puno piše i kada je taj predznak Jametskog dana već uveliko kod nas. I zato ako neko se bavi tim, neka dobro pazi šta piše, neka ne piše osim što je provjereno iz pouzdanih izvora i sl. Ukratko, Allah Đelešanu nam kaže Ja ejuhaledina amenu in džaekum fasikum bi nebe in o vjernici, ako vam dođe neki grešnik sa određenom viješću onda to dobro provjerite, entusibu kao vam bi džehaletin, فَتُسْبِهُ عَلَى ma فَعَلْتُمْ da ne biste koga nepravedno nanijeli mu zlo, pa da se onda duboko kajete za ono što ste uradili. Šta znači kajati se za ono što je, kad, čovjeka nepravedno optužiš i oklavetaš ili slično? Može neko reći, pa u redu, oni se neće kajati na ovome svijetu, ali će se debelo kajati kad dođu i kad vide šta su uradili, kada dođu te njihova, njihova djela u mhm. njihovom pravom obliku, kada dođu pred svoga gospodara, kada neće moći ništa sakriti. Molimo Allah da nas sačuva naših jezika, da nas sačuva e, svakog govora koji bi mogao izazvati njegovu srđbu. Nakulu kauli hada vas stakfirullah sallallahu nabina Muhammed. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da brata nagradi za Sada imamo dva pitanja za sestre, dva za braću. Evo prvo pitanje za sestre. Koje su to tri vrste vijesti? Tri vrste vijesti. I drugo pitanje za sestre. Šta je rekao Alija radijallahu anhu po pitanju jezika? To je za sestre, za braću. Koja su dva uslova da znamo da je čovjek fasik? Znači sva pitanja su ispredavane. čovjek znači, bio fasik imamo dva to je da, je, dočini velike grije, odnosno da ustraja u tome i javno ih pokazuje. Džazvaki, mate, šta ćeš? Ništa, a može proći. Kolim, može. Džazvaki, lahir. Drugo pitanje, šta je osnova kada vam neko postavi pitanje od vjere? Znači, dođe vam čovjek, pita vas nešto od vjere. Šta prvo treba da se uradi? Da sebe spasi. Znači da sebe spasimo u smislu da već Ako znamo, znamo. Ako ne znamo... Jer imamo odgovor od sestara. Dobro, ukoliko neko ima pitanja, nek postavi, a sestre na papir mogu. Evo prvo pitanje. S obzirom da se razne vijesti plasiraju na TV-u i radiju, kako prosječan čovjek da razvoji istinu od ovaj ajet upravo govori o tome i kaže nam min džajakum fasikum bineba. Ako vam dođu, znači grešan neko sa nekakvom vijesti. Fetebejinu. Znači nemojte odmah vjerovati, nego provjerite to i slično. Kažu učenjaci, imamo tri slučaja. Prvo da nam dođe neko iskren sa nekom vješću, rekli smo da mu šta možemo vjerovati. Ako je neko koji je grešan i slično, rekli smo trebamo provjeriti. A šta ako nam dođe neko za koga ne znamo da li je grešan ili nije? To se najčešće dešava, je li tako li? Kakav je propis u vezi s tim? Kaže lema gleda se vrijeme i mjesto u kojem čovjek živi i boravi. Ako u tom mjestu ili ta vijest je došla iz mjesta i od ljudi za koji su poznati, znači poznato je da su dobri i poznato je da su pobožni i slično, onda u tom slučaju može se prihvatiti. Kao što je slučaj u vrijeme ashaba bilo. Vi znate recimo da sada da bi hadis bio vjerodostojan ne mora se znati ima ashaba. Dovoljno je da znamo da je, da ashab to rekao. I hadis je vjerodostojan. Zašto? Zato što je Allah u Kur'anu posvjedočio za njih da su dobri i poslanik u hadisima. Ali ako smo u vremenu gdje ne možemo reći za ljude da su da su dobri, da je više loših nego dobrih, onda u tom slučaju treba, kao kažu učenjaci, stati i provjeriti tu vijest. Mislim da ove sad, to što se dešava danas, čovjek prosječan, znači može jednostavno da, da, vidi, pa ako dođe vijest kasnije sa više strana i slično, iako ovo što se plasira na dnevnicima obično nema neke veze sa dnevnim životom običnih ljudi, da bi nešto posebno to utjecalo na njih. Allah najbolje zna. Imamo li još pitanje? Je li se stara odgovori? Mhm. E sad nas je Dobro, sad nas je sestra asocirala na nešto veoma važno. Što je poslanik Salaselem spomenuo u sahihu muslima, a rekao je dovoljno je čovjeku grijeha da govori ili prepričava sve što je čuo. Šta to znači ovaj hadis? Hadi znači da sa nas ne skida odgovornost ako prenosimo nešto ili govorimo nešto što smo čuli od nekoga. Naprotiv, to nam povećava odgovornost. Jer poslanik sa sredljom kaže ko prenese neki moj govor i slično, a zna da je laž i on se smatra jednim od lažova. Znači ne smatra, ne skida s tebe odgovornost to što si ti to čuo, nego si dužan to provjeriti, a ako ne znaš izvor, onda si pogotovo dužan provjeriti. I to je vama važna stvar. Hm. Pitanje, koja je to kazna za laž? Kazna za laž je licemjerstvo u srcu. Najgora moguća vrsta kazne. I kažu učenjaci, ovo imate na umu uvijek, svaki grih za koji nije propisana šerijatska kazna na ovom svijetu koje mogu je izvršiti, on je gori nego ovaj gritru. Jer svaki grijeh koji ti je ostavljen za ahiret, on je pogubniji za tebe. Jer ove kazne, one čiste čovjeka na ovome svijetu, ali tajne. A za licemjerstvo, odnosno za laž, kazna je licemjerstvo u srcu, što je naj, najgore nešto. Zato se prenosi u starim vijestima iz Israelijata, iz prijašnjih objava, da je bio neki čovjek koji je kao bio pobožnjak, a u principu je varao ljude. Znači, onako grabio i slično, samo za sebe, posticao njih na sadako, a on uzimao sebi i slično. I onda on se jednom zapita i kaže, ja rabbi, ja toliko i toliko godina griješim, ti znaš za mene, a ništa, ne vidim neku kaznu. Pa onda je čuo glas u kojem, kojem je rekao, a zar ti nisam uzeo ljepotu obožavanja iz tvog srca. Znači ljepotu robovanja Allah Žešanu iz tvog srca. To je najgore što čovjeka može pogoditi. Da iz njegovog srca izađe ljepota i slasti mana i onda da bude od praznih ljudi, a kad čovjek osvane takav, onda za njega postane sve svejedno. A Allah zna Imam pitanje. vrste na ne misli se na to, možda malo nije bilo dobro pojašnjeno, znači radi se o tri vrste vijesti, znači iskrena, lažna vijest i ona koja je neprovjerena. Znači kad dođe neko iskren i donese vijest, vjerujemo u nju. Dođe neko ko je lažac, zna se da je lažac, nećemo povjerovati u nju. I neko ko je grešnik, a ne znamo šta je, kako je, onda za nju važi propis da je treba provjeriti. Ovo je sad bio odgovor na pitanje. Odgovor na pitanje, ali nije bilo malo jasno. Dobro, ima li odgovor na ovo drugo pitanje? Šta je Ali radijallahu rekao za jezik? Šta zaslužuje jezik? Za sestre? Najduži zatvor. Evo za sestru obetnika. Ako nema više pitanja, molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za dolazak. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam alaikum. Sestranak izađu prvi put.